Indarkeria seksista itz handi bat gelditzen bada ere gibelean gai hainitz badira lantzeko emazteak eta gizonen arteko desberdintasuna eta desberdintasun horrek ekartzen dituen indarkeriak. Emakunde, emakumearen euskal eh, institutuaren sede nagusia euskal autonomia erkidegoko politika, ekonomia, kultura eta gizarte bizitzako alor guzietan gizonen eta emazten arteko zinezko eta egiazko berdintasuna lortzea da. Emakunde erakundeak emazten kontrako indarkerea tipitu nahi du eta bere ustez, biseksuen arteko berdintasuna beharrezkoa da indarkeria hori saiesteko. Emakunde erakundeak eh, indarkeria mota unen kontra prebentziotik eta eskontzatik lan egiten du eta horregatik gazteei zuzendu lehiaketa bat ere proposatzen du beldurbarik deitzen da hau beldurbarik edo beldurik gabe emakundeko lehen den izaskun landa ida espikatzenako zein diren helburuak nola naizen nire gorkuzaren menpe e, Beldur bariken eh, elburua e, eh, gan ba, indarkeria sexista ba, prebenditzea da ez da eta e, ba, indarkeria sexisten kontra implikatzea da proiektu honen helburu. E, askotan e, bagertatzen da, bakarrik ba, indarkeria bikote esparruan e, ba, esparruarekin identifikatzen dela, eta eh, jakin behar da ba, indarkeria egiturazkoa dela eta berdintasun faltan oinarrituta dagoela. Ikasi du nirekin behar zaitu dala. Berdintasun faltan oinarritua eta etxetik kanpo ere gertatzen den indarkeria izan lanean, eskolan, karikan eta horregatik bideo lehiaketa bat proposatzen dute beldur barik ekimenarekin. E, indarkeria e, berdintasun esaren e, zaguarririk latzena eta gogorrena da. E, horretan, e, berdintasunean lan egin behar dugu indarkeriaren kontra egiteko. Eta funtzeskoa da, e, neska mutilen artean lan egitea, eurek izango dira etorkizuneko emakume eta, eta gizonak eta euren harremanak e, berdintasunean oinarrituta badaude, ba e, indarkerirako esparru gutxiago egongo da. Behin, entzun nuen, ezin zela bakarrik egon eta zorion izatea. Behin, esan zidaten jabe bat nuela, bat bakarra, preso nintzela. Behin, hipoi eta irainez muzen beldur eta mehatxuz. Behin, erakutsi zidaten maitasunak txiki-txiki bihurtzen induela. Txiki egia. Txiki egia. Indarkeria sektsista hori nola isladatzen da eguneroko bizian, gazten kasua hartuz, telefono mugiko genlekua, adibidez, garantzitsua da, usu presio gune bat izaiten da, bereziki hainitz baliatzen den WhatsApp txatatzeko gunearekin. Izaskun. Mobilen, e, oin, eh, bueno, mobilak eh, gazte guztiek erabiltzen dute, neskamutilek, eta e, askotan e, eh, guazapen bitartez ba, e, kontrol bat ematen da e, ba, neskaren e, inguruan ez da, bere bikoteak edo eginda eta askotan gertatzen dana e, kontrol hori ez dala ikusten Beraz, horregatik da ingarrantzitsua e, neska eta mutil gazteekin lan egitea eh, eurek eh, jakiteko non dauden desberdintasunak. Alde batetik lantzen dana da ba, emakumeak neskatoak jakinda non dauden desberdintasunak ba eurek alduntzea hauei aurre egiteko eta mm, mutikoen eh, arloan ba eh, maskulinitate modeloak edo ereduak oin bertan dausenak ba hoiek zalantzan eh, jarri eta aldatzeko proposamena egin, ez? maskulinitateaz eta feminitateaz ditugun irudiak, ereduak aldatu behar dira, eta horregatik gazteak sensibilizatzea beharrezkoa da, bideoleaketak errola hori du, mutikoek edota neskek elgarrekin parte hartuz. And now I'm not afraid. And you? Maintenant, je n'ai pas peur. Et toi? Io non ho più paura. Mm, lehiaketa honen eh, helburua da eurengan ausnarketa hori eh, sortzea e, eurek e, lan hauek e, mm, ba, orkesten e, dituzte lehiaketarako, e, baina horrek deukon benetako garrantzia da lan hoien bitartez ba, hausnarketa sakon bat egiten da. Hau da, e, interesgarriena eta benetan garrantzitsuena da lan hoien bitartez e, balantzen dan e, mesua eta, eta edukia, ez da? Orain, ez da eta zuk? aurtengo lehiaketa joanen asteburuan bukatu zen eta asteburuntan aldiz xarean emanen dituzte lehiakiden bideoak bi xailetan banatuak ama bi amazazpi urte artekoena eta beste emezortzi hogeita xai urte artekoana azaroaren hogeita merrean topaketa bat eginen dute basaurin xariak banatzeko aste guzian itzordu batzu, hausnarketa batzu bultzatzeko goa emana beraz interneten beldurbarikorg puntu dena atximanen du.